Morgen allemaal van u. En het is mij zo so lekker om hier samen met u te wees. En die gewoonte is om voor u kans en gelegenheid te geven. Als u iets op je hart hebt. Hier het voor u een schriftgedeelte geopen of met u gepraat uit een schriftgedeelte. Dan kan u dit nou doen. Dank u. Goedemorgen. Ik was zo so opgewonden, want ons het verleden zondagse. Uh, Joseph Prince opgeneem sy 10 uur en dit vanoggend weer geluister. En dit was dis net absolute bevestiging van wat ons altyd in hierdie gemeente hoor. Romeine 2 vers 4 sê of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. En um, ehm, die goedertierenheid is die excellence of his character. En hy het die verhaal van die verlore seun gebruik. En toe het hy gesê daai wat hy gesê het, maar ek sal opstaan en my vader gaan en ek sal soos 'n slaaf in my vader se huis wees. Dit was nie ware bekering nie want dit was nog selfgeregtigheid want hy wou met sy eie pogings die vader kom kom behaag. Maar toe hy die Vader se goedheid sien en toe hy sien maar sy Vader soen hom al stink hy na vark. En toe sê hy maar ek het die merk gemis. Ek wil in verhouding staan met hierdie goedertierenheid, met hierdie excellence avies karakter. Ons het groot geword van jy moet eers bely en dan gaan jy God se so goedheid sien. Maar hierdie is net anders om my sê dat die goeie tierenheid van God jou tot bekering wil lei. En onthou hierdie bekering is ehm um, metanoia. Dit is om anders te begin dink. So as ek God se goedheid sien, soos wat ons ver oggend gesing het, en dan gaan ek anders begin dink oor wie God is en dan gaan ek sy liefde ervaar. Soos ehm um, Annel, Annel het my dit so 3 weke terug so geseën. Hierdie jong meisie wat sê maar die Here vreek uit oor ons en dit was so lekker om dit met 'n klomp jong mense te deel en ek ek weet net al die jong mense kan hoor hoe lief die Here regtig vir ons is en as ons daai liefde besef, dan kan ons nie anders as om om na hom toe te draai en vir hom terugliefde wees omdat hy ons eerste lief gehad het nie. Dankie. Hey, dankie vir die prachtige gedachte vir ochend van Joseph Prince. Nee, ek het vir ochend met so'n groot bybel gekom, dit is nie my bybel nie, maar ek het nie 53 vertaling nie. En toe ek hierna toe kom vanmorgen, loop ek so met die bybel onder die arm en ek denk toe aan die pastoor wat so met die bybel geloop het. As hy hier sien gaan, nou stel jou voor, hy gaan na die schoolhof toe met die bybel onder sy ak en hy gaan praat oor een van sy kinders, of die bankbestuurder. Het is chaos. Want die arme bankbestuurder wil iets sê, maar hy voel so skuldig oor hierdie bybel. En <laughs> nou ja, so ek het net nou so groot bybel vanmorgen. Ek is so blij om hier saam met Jan en Henda en hierdie hele gemeente te aanbid. Dit is my baie, baie wonderlik. En die woord wat hier van die kansel af uitgaan, ons praat ons nou nie meer oud bybelse of die nominasie term is kansel nie, nee. Ek wil sê, wat hier van vooraf uitgaan, die lering wat hier uitgaan, is my baie wonderlik, en ek hoop vanmorgen, ek kan ook vir u sê wat die Heere sê, en dit tot deerdring, tot u hart, ek wil graag vir u uit die gedeelte lees, uh, Matthies 18, jy kan saam met my daar lees, Matthies 18, ons lees van vers 21, baie bekende gedeelte, Toe kom Petrus na hom en sê, Heere, hoe dikwils sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jezus antwoord om, ek sê vir jou, nie tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkrijk van die hemel vergelijk met een sekere koning, wat met sy dienstknechte wil afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel, dat hy verkoop moet word en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die dienst na neer en buig voor hom en sê, Heer, wees langmoedig met my, en ek sal die alles betaal. En die heer van daar die dienst na het innig jammer vir hom gevoel, en hom losgelaat, en hom die skuld kwijtgeskeld. Maar toe daar die dienst uitgaan en een van sy mededienst vind, wat om honderd penning skuldig was, het hy my in die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy mede diensknecht val toe voor sy voete neer en smeek om en sê, wees langmoedig met my, en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar hy het gegaan en om in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sal betaal. En toe sy mede diensknecht sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Ty klomp mededienstnechte was hartseer oor wat gebeur het. Nee? Herroep sy Heer om en sê vir hom, jou slechte dienste, al daardie skuld wat ek jou kwijtgeskeld het, omdat jy my gesmeek het, moes jy nie jou diensknecht, mededienstnecht, ook barmhartig wees, soos ek jou ook barmhartig gewees het nie. En sy Heer het om toren oorgegee aan die pijnigers, totdat hy so betaal het, alles wat hy om skuldig was. So ook sal my hemelse vader aan julle doen, as julle nie elke en sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Nou ek wil graag oor die positieve aspekt daarvan praat vanmorgen. En namelijk vergifnis. Vergifnis beteken eindelijk om een gegriefdheid wat ek dra op te gee. Een gekrenktheid, een geraaktheid wat ek dra op te gee. Om afstand te doen van vergelding. Slechte gevoelens oor iemand slechte gedagtes oor iemand, om het op te gee, om het te laat gaan, te laat vaar. Nee. Nou, omvankelijk, hierdie is maar die derde keer seker in my skienis wat ek oor vergifnis praat. En voorheen was het vir my een baie moeilike onderwerp gewees. Maar ek het nie geweet hoe slage mens om vir iemand te sê, ons moet in vergifnis leven, ons moet eindelijk vergifnis vandag soos ons het verstaan, vergifnis wees in ons wese, vergifnis wees. Maar toe ek nog in die nominatie was, was dit vir my baie moeilik gewees. Want jy weet, die kerk vandag, soos eh, die algemene kerk, soos wat hy bekend staan, het iets van die Nieuwe Testament, maar ook iets van die Oud Testament. Hulle het iets van gerechtigheid gehoor, maar die realiteite van elke dag, die goed wat hulle ervaar, die dinge wat hulle sien, wat vir hulle moeilik is, wat hulle uit hulle eie krag probeer oorwin en probeer oorkom. Maak dat hulle in 'n sekere sin van die woord nog steeds wetties is. Nog steeds wetties daaroor dink. En dan dink hulle dis nog self pogings. Nog ek self wat 'n poging moet aanwend om regtig iemand te kan vergewe. Iets moet gebeur in my lewe. Ek onthou iemand een enige tyd van een wonderwerk wat in haar leven gebeur het. En toe die wonderwerk gebeur, die ding wat haar so aangegryp het, toe besef sy, die Heere sê vir haar, sy moet vergewe, en vir daar die rede, vergewe sy. Het is nie wat ons verstaan uit die woord van die Heere nie. Nee, ek was al in die bediening gewees, toe ons eh, oomie gehad, hy was em, emeriti, pastoor wat afgetreed, en hy was toevallig my thesaurier, in die gemeente. Nou as jy 'n jong pastoor is, moet jy glad nie het emeritie as jy tesourier hê nie. Want hy maak al jou drome tot nik. En elke ding wat jy ooit kon droom oor 'n gemeente vernietig hy. En dit was my baie moeilike tyd geweest. En hy was uit die ou garde gekom en ek weet meer as een dag het ons so vastgesit. Ek en hy, ek was toe die jong pastoor daar en hy was maar net een gemeentelid. Hy was nou afgetree. En hy het my een keer gebel en sê vir my, die amstdraars het besluit. Toe sê ek, maar is ek nie ook een van die vier amstdraars? Toe sê, ja, maar hulle is in elk geval in die meerderheid, want hy is die thesaurier, sy skoonsie en die secretaris, en sy seun was die visie voorsitter gewees. So hulle familie was die raad en hulle het besluit. En weet jy, hierdie ding het so 'n probleem vir my geraak in die bediening. Ek het eintlik hierdie persoon so beginne kom ons sê, het my so gegrief. Ek gevoel iets bou hier op in my gemoed en ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. En baie keer is dit daar afbygery dat ek sommer so gevoel ek weet nie hoe om dit te hanteer nie want ek het nog nie mooi verstaan, wat beteken gerechtigheid nie, ek het nog nie mooi verstaan, wat beteken dit, dat ek volkome in Christus Jezus staan, dat is die liekie wat ons moet sing, ek staan volmaak in u, verheerlik u, ek het nog gedink, met hierdie gedeelte van wet in my, toch het ek ook geweet, Christus, het my regverdig verklaar en ek staan volmaak in hom. Maar weet jy wat? Ek dink dis vandag so en ek praat oor ons wandel. En dis maar een aspek van ons wandel want daar is soveel aspekte van ons wandel wat ons vanmôre oor kan praat, maar ek wil vir u vertel, vandag is dit vir my maklik om te praat oor vergifnis. Want vergifnis is so maklik. Dis eintlik deel van ons lewe. Nee. As Jesus vir hom sê vir hierdie diensnag sê, moes jy nie gedoen het soos ek gedoen het nie. Wou Jesus eintlik of wou die koning eintlik vir hom sê? Maar ek het vir jou 'n voorbeeld gestel. Ek het vir jou gewys hoe lyk dit om te kan vergewe. Petrus vra die vraag 7 keer op 'n dag. Met ander woorde elke liewe keer, elke dag van ons lewens, 7 keer 'n dag. Luister, ons word geconfronteerd in situaties waar ons definitief elke dag een leven moet leven. Ek vergeef jou. Dit is net so. Dit is daarom wat Jesus vir hom antwoord en hy sê vir hom 7 maal 70, hy sê vir hom eindelijk oneindigend. Dit moet een leefwijse wees, dit moet een program wees, jy moet so geprogrammeer wees. Ek denk vanmorgen, En ek wil graag dit by u tuis bring. Dat ek en jy eintlik God se mense is op hierdie aarde wat moet vergewe soos hy vergewe. Ons moet vergewenaars wees. Ek weet nie of dit die regte woord is. Maar ons moet eintlik 'n beeld raak van God se vergifnis. En ek praat nie net vir nou hier in die kerk nie, maar as ons daar buite is, as ons tussen ons werksmense is, waar ons ook al in besigheidstransaksies of wat ook al, moet ons die mense wees wat hierdie beeld uitdra van Jesus wat vergewe het en alles volmaak gemaak het in ons lewens. As jy vanmôre ek praat oor vergifnis, as jy, jy vanmôre gedink het vergifnis is nog iets wat jy gedoen het, dan het jy nog gedink, vetties daar oor, dan jy gedink, dit is nog dade. Dit is iets wat ek moet doen. En dat jy waarschijnlijk gedink, oké, okay, maar daar moet een teenprestatie wees. Iemand moet iets teenpresteer, so dat jy dit kan sien, en jy goed voel daar oor, en dan kan jy vergewe. Maar het jy al daar oor gedink? dit ongeag wat een persoon aan jou doen of van jou sê, jy in vergifnis wandel, soos Jezus in vergifnis wandel. Luister, as God na ons moet kyk oor hoe hy ons moet vergewe, na gelang van ons leven, dit wat ons sê, dit wat ons doen, dit wat ons is elke dag, gaan dit ook een moeilike concept wees, nee, vir ons, gaan moeilik wees om te dink. Maar weet jy, hy het net so alles volmaak gedoen, hy het dit klaar gedoen. Ons hoef niks daaraan te doen nie. Dit is net so, dis 'n gegewe. Dis soos 'n 'n feit wat vas staan. Jy is vergewe. Jou verlede is vergewe, jou toekoms is vergewe. Jy's heeltemal vergewe. En God dra niks teen jou. Nooit. Nooit draai niks teen jou nie. En ons kan met seker klein issues loop, baie keer. Skuldgevoelens en dinge wat ons wat ons opgemerk het. Ons werk met mense. Ander dag terwyl ek met vakansie was, ry een van my werkers 'n hond wat ek sopas gekoop het van R750. Ry dood. En weet jy wat? Ek wou so 'n bietjie sleg voel. Dis ek my vrou gaan vir my SMS stuur. Nou van sê ek vergewe jou. Sonder om van sê, maar kon jy nie kyk waar jy rij nie. En ek het van my SMS gestuur, en hy het my een teruggestuur, en hy sê vir my, het is so wonderlik om vir my te werk. Hy is so bly, ek vergewe my skuis, soos naaks het Afrikaans, maar hy is so bly, ek vergewe. God het jou by voorbaat vergewe. Hy het jou in Christus aan die kruis, toe hy daar gehang het, het hy dit volmaak gedoen. Ek en jy kan niks daarby byvoeg nie. Hy moet nie nog iets daarby aan doen nie, of daaraan toevoeg nie. Dis klaar gedoen. Kan ek en jy so leef? Kan ons so wandel? Kan ons so in sy volmaakte werk wat hy gedoen het vir ons, kan ons so wandel? Kan ons so praat elke dag, wanneer ons met ons vriende of ons vrou of wat ook al praat? en ons praat van ons bieren, of ons praat van ons werkers, of wat ook al, kan ons so praat, maar ek wil vir jy sê, ons kan, oh, dit is baie makkelijk, vandag is het vir my verskrikkelijk makkelijk om te praat oor dit, want ek hoef geen poging aan te wend nie, ek kan my net vanmorgen oorgee, en sê, ek staan vir maak in jy, ek staan vir maak in jy, jy het my hondje doodgerui, ek staan vir maak in Jezus, Wil jy my dit begryp? Wil jy my dit verstaan? Ek wil vir jou vertel hoe voel God oor ons. En ek gaan vir jou lees uit Sefania. En ek gaan uit die Amplified lees. Sefania 3 vers 17. The Lord your God is in the midst of you. A mighty one. A savior who saves. He will rejoice over you with joy. He will rest in silent satisfaction. And in his love, he will be silent and makes no mention of the past sins or even recall them. He will exult over you with singing, spins around you in joy. Ons pa, ons hemelse pa, hy is opgewonde oor my in sy liefde. Kan ek en jy vanmôre 'n challenge vat? Weet hulle sê in psigiatrie, mense dink is ek 'n paadjies, jou jou geheue en jou gedagtes. Ehm um, die impulse hardloop vanaf jou sintuie, is ek 'n paadjies na jou brein en dan vorm dit so 'n boom en dit maak takke en elke slag wat jy 'n sekere ding ervaar, dan word daardie takke verder versprei. Né? Nee dit lyk soos 'n boom, dit lyk soos 'n realiteit. Dit het spasie in 'n mens se brein, nee, is dis 'n anatomie. En elke slag as jy iets ervaar in jou lewe, dan kom die boodskap in en hy hardloop na jou brein baie na jou brein toe. En as jy baie keer so hardloop het, veral as jy nog voor jy die Here geken het, hardloop hy so in 'n sekere manier. En baie keer as jy kwaad geword het, het jy geslaan. Want dis die baadjie wat gehardloop is en die boom wat gegroei het. Die reaksie daarvan is, oké, okay, het jou kwaad gemaakt, slaan hom. Of het iets gedoen, slaan hom. Of wees kwaad van hom, of skel hom. Sê hom, wat jy dink van hom. Nee, die paaikies is so uitgehaardloop. En wat wonderlik is, as ons in Christus Jezus is, het ons hierdie geleentheid vanmorgen, in sy gerechtigheid, staan ons vermaak, maar ons het hierdie geleentheid, om ander paaikies in ons breins te oefen. Ons kan dit doen. En uiteindelik verdor daardie ou boom en daar kom 'n nuwe boom en nuwe paadjies. Vergifnis is fantasties. Dit is kleurvol en ons mis dit. Omdat ons dit nie verstaan nie. Ons verstaan nie dat ons volmaak in hom is nie. Ons verstaan nie dat ons nie groot pogings moet aanwend nie. Dat ons nie nodig het om besluite te neem of gaan ek jou vergewe? of gaan ek jou nie vergewe nie. Ons hoef nie. Ons staan in sy volheid. In sy volheid maak het nie saak. Ek vergewe by voorbaat. Ek laat gaan by voorbaat. Ek laat staan by voorbaat. Want ek staan volmaak. Ek word toos wat hy is. Dis soos een swembad. Ek spring daarin dat het deel word van my. Ek is rondom dit. Ek is rondom vergifnis. Vergifnis. Vergifnis is rondom my. Laat my dink aan toe ons een keer na Spierland goed gery het daar in naby Stellenbosch en ons kom daar en hier is 'n plas water. Ek het nou eendag so 'n storie vertel van 'n perd, nê. Maar hier is, hier is 'n dam water. Maar in die middel van die dam staan 'n windpomp. Maar net sy kop steek uit. Die hele windpomp is verdwerg onder die water. En ek dink, baie keer is ons so. Jy weet ons wil nog waai, maar die water omring ons al. Wat wat van ons meer waai? Ons kan dit net geniet om daar te staan. Ons kan dit net geniet om dit te wees. Weet jy, ek en jy hoef niks aan te doen nie. Al wat ons doen is, ons staan net vanmorgen hierso en ons sê, like my father, I forgive. Maak nie saak wat dit is nie. Maak nie saak wat er aspekt van jou leven dit raak nie. Maak nie saak die graad van, van ernst of nietigheid daarvan nie ek staan volmaak in hom. Anders is daar nog iets van werke, is daar nog iets van wet, is daar nog iets van, ek moet hom vergewe, ek moet hom vergewe, maar kom ook nie daarby verby nie, ek moet haar vergewe, ek moet, ek moet vrede maak, ek moet opgewe, nee, jy moet nie, jy hoef nie, jy staan net volmaak in hom, en jy word soos wat hy is, vergifnis, terwille van hierdie wereld. Dit sal so fantastisch wees. Daar was een keer waar die klom fariseers een vrou gebring het wat in echtbreek betrap is en haar voor Jezus neergegooi het. Ken die story. En toe sê hulle vir hom die wet sê, ons moet daar met klippe doodgooi. En Jezus sê, oké, okay, hy skryf op die grond, en sê, ok, as jy vrymoedigheid genoeg het, en jy is onder zon, het jy al maar die eerste klip opgooi haar, en dan lees ons dat allemaal bedroef weggegaan het. Wat ek vir jou wil sê is, kom, staan vanmorgen van maak in gerechtigheid, met vergifnis, met die wandel van vergifnis. Jy hoef nie dit te doen nie, jy wees dit niet. Jezus het het namens jou gedoen. Jezus het namens jou al jou vijanden vergewe. Hy het namens jou al jou skuldenaars vergewe. Hy het namens jou, elke mens wat teen oor jou oortree, of wat jy nie goed behandel of sleg gesê het, of geskinder het van jou, of wat ook al, het hy namens jou klaar vergewe. En jy kom net in lijn. Jy kom vanmorgen net in lijn. Dink net wat die inpak gaan jy maak. Ja, geding, as jy as sy toonbeeld van sy vergifnis wandel op hierdie aarde, en jy straal het uit, met ander woorde, jy vergewe, en jy straal het, wat sy inpak gaan dit op jou leven maak? jou eie lewe sal so verryk word en jy sal soveel joy hê. Dink net hoe gaan jy deur jou huis loop? Hoe gaan jy in die straat loop? Hoe gaan jy met mense praat? Jy gaan jou lewe gaan soveel joy hê. Jy gaan so vervuld wees. Jy gaan so vry wees. Nee, want jy verstaan dit. Jy verstaan om vermaak in om te staan. Hy het die werk gedoen. Wat dink net wat jy aan ander gaan doen. Hoe gaan jy hulle vrymaak? Toe ek vir daai ouetjie 'n SMS stuur, toe sien ek hy's vry. En toe hy die SMS terugstuur, toe sê hy so bly. Hy so bly toe ek terugkom te sê vir my, "Meneer, ek was so bekommerd en so baie hartseer geweest." Hy sê, "Met daai brief wat jy vir my gestuur het." Toe ek dit kry, toe sê ek, "Halleluja." <laughs> hy's ook 'n kind van die Here. Toe sê hy, "Halleluja." Wat sal jy nie doen nie? aan ander. Terwille van hom. Jezus het by geleendheid gesê, het gesê wat my vader doen, doen ek alles. Hy sê, ek doen niks wat ek nie by my vader gesien of gehoor het nie. As jy vanmorgen, ek en jy vanmorgen, in sy volmaaktheid staan, in sy volmaakte gerechtigheid, en doen ons vanmorgen soos wat Jesus. Eindelijk doen ons dit nie, ons is dit wat Jesus is. Want hy is ons broer, is ons vriend. Hy het sy leven vir ons gegeen. En ons doen net soos wat hy doen. Ons is net soos wat hy is in hierdie wereld. Jezus by geleendheid sy disciples uitgestuurde sê hy vir hulle, in my eie woorde gestel, hulle moet gaan wees, soos wat hulle van hom gesien het, en van hom gehoor het. Ek hoop ek het jou aangemiddag vanmorgen, ek hoop ek het vir jou iets hier gegeen, om, om te gaan denk en nieuwe paaikies te vorm, en te sê, maar, ek hoef jy besluit oor dit te neem nie, ek staan in dit, ek is binnen in die swembad, van Godse vergifnis, en ek kan nie anders, Ek kan nie anders as om te vergewe nie. Ek kan nie anders om so 'n lewe te lewe nie. En dit uit te straal sodat ander dit kan sien en ervaar en die vryheid kan ervaar wat dit meebring. Want jy gaan mense vrymaak. Prys die Here. Dit reg so. Nou, ek is nou nie so lank asem soos Janie. Ehm uh, hy gee baie goeie lering. Maar ek verstaan dat hierdie challenge vanmôre vir jou en vir my. Kom ons gaan wees. Jesus Christus, want ons staan in dit. Ons hoef nie te probeer nie. Jy hoef nie te werk daarvoor nie. Jy hoef nie iets te offer daarvoor nie. En weet jy wat, ek wil vir jou iets sê, al kos dit jou soms iets. Want baie keer kos dit 'n mens. Dit kos een mens. Nee. Ek onthou een slag in die, in, toe ek in die stadium huise gebouw het, het het my gekos. To iemand my nie wil betaal nie. En die enige moendelike verskoning gesoek het, en my nie te betaal nie. En die einde van die dag het ek besluit, ek en my vrou, ons geld het vry. Ons los het. Ons maak ons los daarvan. En mens kan sê, ja, oké, okay, maar dit was toch jou deel en Enzovoort, enzovoort. Maar ik heb gezegd, God is groter is dit. God is groter is dit. Ik sta volmaak en om. Ik vergeef. En ik heb van gezegd. Ik heb van gezegd, ik vergeef jou. En het mij vrijgemaakt. Vader, wij danken voor die wonderlijke ogen. En dank je dat ons kan wandelen uit omstand met u. Dat ons rechtvaardig verklaar is. Ons is dit verklaar. Dit is oor ons uitgespreek en gesê. En ons het verlede week gehoor hoe Jan sê, dat ons ontwikkel ons in gerechtigheid. En ons wikkel ons opnieuw vanmorgen. En ons besef, cognitief laat ons ons wandel, uit ons stand wil wandel. Ons wil het wandel, soos wat die Vader dit aan Jesus oorgedra het en hy dit aan ons oorgedra het en hy die prys daarvoor betaal het. Dankie Here. Ons seën elkeen vandag hier. Dat ons geseën sal wees op elke plek waar ons kom, met elke mens met wie ons in aanraking kom, of dit ons werkers is of ons kollegas of wie ook al. Dat ons hier die vergifnis gesindheid vas in ons sal hê. Dat dit nie eers 'n besluit is nie, maar 'n vasheid. Dankie daarvoor. Amen. Dankie baie.